to je vždy tam, kde má byť. Je to náš sám požiarník. Sedem minút to je čas, aby všade prišiel včas. Kdekoľvek sa pristaví, každý z mesta ho rád pozdraví. Jeho superauto sám príde všade včas bez problémov ochráni od ohňa či záplavy. Lebo pozná každý dom, každé dieťa, každý strom, kdekoľvek sa pristaví, každý z mesta ho rád pozdraví jeho superauto. A sám príde všade včas,